ԱՄՆ Ջորջիա նահանգի ներկայացիչների պալատն ընդունել է բանաձև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին։ Անդլայնված խորհրդակցություն ԼՂՀ նախագահականում իրավապա եւ ուժային կառույցների ղեկավարների եւ ներկայացիչների մասնակցությամբ։ Ստեփանակերտի փողոցների վերակառուցման, վերանորոգման եւ պահպանման խնդիրները պետական հողացության առարկա։ Պատղաբուծությունը հայտարարված է ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության քաղաքականության գլխավոր ուղղություններից մեկը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 3-ին եւ լույս 4-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում նկատվել է լարվածության աճ։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1800 գրակոց։ Բացի վերոնշյալից շփման գծի արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ նռնական նետեր։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը համարժեք պատասխան են տվել հակառակորդի նախահարձակորցողություններին եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ ԱՄՆ-ը Ջորջիան նահանգի ներկայացիչների պալատն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչող 1580 բանաձևը։ Այս մասին տեղեկացնում է նահանգի Հայդատի հանձնախումբը։ Բանաձևի հեղինակները եւ հիմնական ջատագովները նահանգային օրենսդիր մարմնում դեմոկրատ ներկայացիչներ Փեթ Գարդները եւ Դեմետրիուս Դուգլասն են։ Ջորջիան 5-րդ նահանգն է, որ ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Մինչ այդ նմանատիպ բանաձևեր Մեկները ընդունվել էին Լուիզիանայի, Ռոդ Այլենդի, Մասաչուսեցի եւ Մենի օրենսդիր մարմիններում։ ԱՄՆ Ջորջանահանգի կողմից ԼՂՀ ճանաչումը կնպաստի Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումանը։ Նշել է Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Մենք կարևորում ենք սա արժևորում, այն դիտարկելով որպես թե մարդասիրական, թե քաղաքական, թե բարոյական կարևոր քայլ, որն անկասկած կնպաստի Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչմանը, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունների ստեղծմանը եւ մեր տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատմանը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հրավիրել է օնլայնված խորհրդակցություն իրավապահ եւ ուժային կառույցների ղեկավարների եւ ներկայացիչների մասնակցությամբ։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են հանցավորության դեմ պայքարին, հասարակական կարգի պահպանմանը եւ այս գործընթացի մեջ ներգրաված մարմինների արժեվ ծառացած խնդիրներին եւ հետագա անելիքներին առնչվող հարցեր։ Համապատասխան զեկույցներով եւ ելույթներով հանդես են եկել գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը, արտարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը, ֆինանսների փոխնախարար Արթուր Հարությունյանը, մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Իր խոսքում նախագահ Սահակյանը նշել է, որ անհրաժեշտ է բոլոր շահագրգիռ մարմինները լրջորեն վերլուծելով ստեղծված օպերատիվ իրավիճակը համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեն հանցագործությունների նախականխման եւ կանխման կատարված հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ։ Առանձին ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի գործերի քննման որակը եւ դրանց օրենքով սահմանված ժամկետների պահպանումը։ Երկրի ղեկավարը կարևորեց իրավապահ մարմինների ներկայացիչների կողմից քաղաքացիների նկատմամբ ընդգծված հարգալից վերաբերմունք դրսևորելու անհրաժեշտությունը։ Վիճակագրական տվյալներին զուգահեռ պետք է լինեն նաև խնդիրների, միտումների, ձերբերումների եւ ծերացումների համապարփակ վերլուծություններ, ինչը հնարավորություն կտա ավելի խորը պատկերացնել արկա իրավիճակը եւ հնարավորինս ճշգրտորեն պլանավորել ու իրականացնել աշխատանքները։ Այսպիսի մոտեցումը վեր կհանի նաև այն խնդիրների շրջանակը, որոնց լուծումը ենթադրում է օրենսդրական փոփոխությունների իրականացումը։ Հանրապետության նախագահը համոզմունք հայտնեց, որ իրավապահ եւ ուժային համակարգերի գործնեայության արդյունավետությունը կախված է ինչպես առանձին կառույցների աշխատանքից, այնպես էլ նրանց փոխգործակցության մակարդակից։ Մեր ժողովուրդն իր ավանդույթների շնորհիվ միշտ շահեկանորեն դարբերվել է բարեխղճությամբ եւ օրենքի հանդեպ ունեցած հարգանքով, ասաց Բակո Սահակյանը։ Այս համատեքստում հատուկ տեղ պետք է հատկացվի մտածերնդի իրավական եւ ռազմահարինասիրական դաստիարակության հարցերին։ Դա պետք է գրի շարունակական բնույթ եւ իրականացվի աշխատանքների հաստատված պլանի համաձայն կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի համակարգերի հետ համատեղ։ Հասարակությունը նրա արժեքներն ու գնահատականները պետք է անընդունելի համարեն ցանկացած հանցավոր դրսևորում։ Հանրապետության ղեկավարն ընդգծեց, որ ոչ մի հանցագործություն չպետք է անպատիժ մնա, ինչը բոլոր կառույցների աշխատակիցներից պահանջում է արհեստավարժության համապատասխան մակարդակ, սկզբունքայնություն, իրենց վրա դրված պարտականությունների հստակ կատարում, հավելելով, որ հասարակությունը պետք է անընդունելի համարի ցանկացած հանցավոր դրսևորում։ Կարևորելով իրավապահ եւ ուժային մարմինների գործնեությունը, Բակո Սահակյանը նշեց, որ պետությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում դրանց ֆինանսավորման հարցերին, այդ թվում անձնակազմի դրամական բավարարմանը, սոցիալական խնդիրների լուծմանը, գերատեսչությունների նյութատեխնիկական ապահովմանը։ Դուք լսում եք լուրեր. ԱՄՆ Կոնգրեսի ներկայացիչների պալատի անդամներ, հետախուզության կոմիտեի նախագահ Դեվին Նունեսը եւ հատկացումների հանձնաժողովի անդամ Դեվիդ Վալադաուն միջազգային հանրությանը կոչ են արել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը։ Անցյալ դարի ընթացքում հայ ժողովուրդը շատ ծանր ժամանակներ է վերապրել հայոց ցեղասպանությունից եւ խորհրդային ժամանակաշրջանի բռնաճնշումներից մինչեւ Սումգայիթում, Կիրովաբադում եւ Բաքվում հայերի դեմ գործածված ջարդերը։ Ազատատինչ հայ ժողովրդի ողբերգական վիճակը դժվար է գերագնահատել, ասված է հայտարարության մեջ։ Ըստ Դևին Նունեսի եւ Դեվիդ Վալադաոյի, Միացյալ Նահանգները, որպես ազատության սկզբունքի հիման վրա կառուցված պետ պետություն պետք է աջակցի նրանց, ովքեր պայքարում են իրենց հիմնարար իրավունքների պաշտպանության համար։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը բավական տարապել է Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության պատճառով, եւ այժմ ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը ճանաչի ինքնորոշման նրա իրավունքը։ Կոչ ենք անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, որը պայքարում է նույն բանի համար, ինչի համար 200 տարի առաջ պայքարել է Միացյալ Նահանգները, կյանքի, ազատության եւ երջանկության ձգտման համար, նշել են հայտարարության հեղինակները։ Ամերիկացի կոնգրեսականներ Ֆրենկ Պալոնը եւ Ռոբերտ Դոլդը հանդես են եկել բացնամակով, որով կոչ են արել կոնգրեսի ներկայացիչների պալատի մյուս գործընկերներին աջակցել ԱՄՆ-ի բյուջեի 2017 թվականի նախագծի շրջանակում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ընդրամադրվելիք ֆինանսական օգնության ավելացմանն ուղղված իրենց առաջարկներին։ Ինչպես նշում է Ասպարեզը, մասնավորապես Փալոնն ու Դոլդը առաջարկում են Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական եւ զարգացման ծրագրերի համար տրամադրել առնվազն 5 միլիոն դոլար։ 40 միլիոն դոլարից ոչ պակաս գումար տրամադրել Հայաստանին, ժամանակավորապես կասեցնել Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական օգնությունը, քանի դեռ այդ երկիրը շարունակում է հարձակումներ իրականացնել շփման գծում։ Բացի այդ, նրանք կոչ են անում ֆինանսական օգնություն տրամադրել Սիրիա հայերին, իսկ Վրաստանին տրամադրվող ֆինանսական օգնության առնվազն 10%-ը ուղղել հայաբնակ Սամցխե Ջավախ շրջանի զարգացմանը։ Ընթացիկ տարում Շուշիում սկսվել են փողոցների անբարեկարգ հատվածների հարթեցման եւ խճապատման աշխատանքները։ Ինչպես տեղեկացրին քաղաքաշինության նախարարությունից, դրանք հիմնականում ծավալվել են կենտրոնական փողոցից դեպի քաղաքի արևելյան հատված տանող Նիկոլ Դուման, Վարանդա, Մուրացան, Աշոտ Բեկոր, Փաշայան եւ Իշխանյան փողոցներում։ Հարթեցման, նորոգման եւ խճապատման աշխատանքներից բացի անց են գացվում նաեւ կենցաղային եւ հեղեղատար գոյ գոյուղու նոր գծեր, նորացվում ստորգետնյա կապի գծերը, գործող գազատարի խողովակները։ Կիրականացվեն նաև մայթերի կանաչապատման, ծաղկապատման, սանմաքրման աշխատանքներ։ Այստեղ նախատեսվում է նաև իրականացնել ասֆալտապատում։ Աշխատանքները իրականացվում են ԼՂՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Պատվիրատուն ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարությունն է, կապալարուն, կապավոր համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության քաղաքականության գլխավոր ուղղություններից մեկը հայտարարվել է պատղաբուծությունը։ Այս ճյուղի զարգացման համար նախարարությունը ծրագրել է պետության օժանդակության բազմաթիվ պատղատեսակների որակյալ տնկիներ ներգրել հանրապետություն։ Եվ ահա առաջին քայլերն արդեն արված են, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ծրագրի շրջանակներում Սիրիայից Արցախ են ներկրվել թթենու եւ նոր պտղատեսակների տնկիններ՝ շուրջ 20000 տնկի, ինչը թույլ կտա նոր տեսականիով թարմացնել հանրապետության թթայգիներն ու նորովի զարգացնել թթենու մշակությունը։ Գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը տեղեկացրեց, որ թթենու տնկիներն անհատույց կտրամադրվեն հողօգտագործողներին, ովքեր իրենց հերթին պարտավորություն կստանձնեն ուշադիր լինել եւ լավ խնամել տրամադրված տնկանյութը։ Նոր տեսականի ունենալը դա ավելի ճիշտ է, ավելի գրագետ է, քանի որ իսկապես եւ տնկիները մեր ունեցած սորտերը, տեսակները արդեն վաղուց հնացել են։ Նաև կար խնդիր, որովհետև այստեղ տեղում մենք չէին կարողանա միանգամից այդքան մեծ քանակությամբ տնկիներ ձեռք բերել։ Այդ նպատակով արագ կազմակերպելու համար մենք ձեռք բերեցինք իհարկե սկզբնական փուլում Սիրիայի հանրապետությունին, բայց հետո նույն այս տեսակները բազմացնելու ենք եւ ավելի մեծ քանակներով տրամադրելու ենք հողօգտագործողներին։ Թութենիներից բացի Ասմարյան Գրինլանդ փակbaşıնի տիրական ընկերությունը ներկրել է նաև 15 այլ պտղատեսակների տնկիններ, այդ թվում խնձորենու, տանձենու, սալորենու, նշենու, թզենու եւ նռնենու տարբեր տեսակների, ինչպես նաև պիստակենու, կիվիի արդյունաբերական վարդի տնկիններ։ Նախարարի հավաստմամբ ծրագիրը շարունակական կլինի, թութենիների մի մասից կբազմացվեն նոր տնկիններ, թթայգիները բարբերաբար թարմացնելու նպատակով։ Իհարկե, սա պետական ծրագիր է, սա անատույց բաժանվելու է հողօգտագործողներին, բայց որոշակի կարգ գոյություն ունի, պետք է շատ ուրախալի լինեն, որպեսզի կարողանան չփչացնել տնկիները։ Փչացնելու դեպքում պարտավորվում են վճարել գումարը։ Արցախի անկեգործության ոլորտում նորույթ հանդիսացող այդ տնկիները ձեռք բերել ցանկացողները կարող են դիմել Ասմարյան Գրինլանդ ընկերությանը, որի ջերմոցային տնտեսությունում տնկիները կբազմացվեն եւ հետագայում կտրամադրվեն հողօգտագործողներին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի եզդի ռուս, ասորի եւ քուրդ համայնքների ներկայացիչները հնարավոր է մանդատներ ունենան 2017 թվականին ձևավորվելի ազգային ժողովում։ Մարտի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանության արժանացած ընտրական օրենսգրքով նախագծով առաջարկվում է 4 մանդատ բաշխել ազգային փոկրամասությունների միջև, որոնք հաղթարել են անցողիկ շեմը հատուկ գործակցով եւ այդ ազգային փոկրամասության քանակ վիճակի հաշվարկով։ News.am-ին ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահամարի եւ ժողովրդագրության բաժնից հայտնեցին, որ 2011 թվականի հոկտեմբերի մարտահամարի տվյալներով Եզդի ռուս, ասորի եւ քուրդ համայնքները խոշորագույնն են Հայաստանում։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների Հայաստանի Եզդի համայնքն ունի 35380, ռուսները 11911, ասորիները 2700 1969, քրդերը 2062 բնակիչ։ Նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի համաձայն խորհրդանական ընտրությունները կլինեն միասնական եւ համապետական, դրանք անցկացվելու են բացառապես համամասնական ընտրական համակարգով։ ԱՄՆ Կոնգրեսի ներկայացիչների պալատի անդամ Ջիմ Կոստան հարգանքի турք է մատուցել Ադրբեջանում իրականացված կոտորածների հետևանքով Սումգայիթում զոհված հայերի հիշատակին։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայդատի ԱՄՆ հանձնախումբը։ Ներկայացիչների պալատում ունեցած ելույթի ժամանակ Կոստան նշել է. «Խաղաղ ցույցերը վերածվեցին քաոսի, երբ ադրբեջանցի խռովարարները 1988 թվականի փետրվարի 27-ին հարձակվեցին ժողովրդավարություն քարոզող հայ տղամարդկանց եւ կանանց վրա։ 3 օր շարունակված անկարգ աննկարագրելի բռնությունից հետո հարյուրավոր հայեր զոհվեցին, իսկ հազարավորները զրկվեցին տնից։ Կոստանն գծել է, որ հայկական կողմի նվիրվածությունը ժողովրդավարական ինքնիշխանությանը ծնեց մի շարժում, որը հանգեցրեց խորհրդային միության փլուզմանը։ Լեռնային Ղարաբաղում հայ ժողովրդի կողմից սեփական իրավունքները պահանջելու հարցում ցուցադրած քաջությունն արժանի է հիացմունքի եւ երբեք չպետք է մոռացվի։ Այսօր Ադրբեջանի բռնատիրական ղեկավարները շարունակում են խափանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերը ուղղված Լեռնային Ղարաբաղում եւ տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատմանը։ Այս հնագույն քրիստոնեական տարածքը ծնվել է իբրև վկա տարիներ շարունակ մարդկության դեմ իրականացված մի շարք հանցագործությունների եւ ես հուսով եմ, որ Միացյալ Նահանգները բարոյական պատասխանատվություն կվերցնի իր վրա վստահեցնելու Հայաստանի ժողովրդին չափրել տրվել վախի մտնոլորտում, ասել է ԱՄՆ կոնգրեսականը։ 100 տարվա ընթացքում Թուրքիայի իշխանական վերնախավում շատ բան չի փոխվել։ Այս մասին Երևանի Պետական համալսարանում գիտխորհրդի անդամների եւ ուսանողների հետ հանդիպան ժամանակ նշել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հարցին թե ինչ գնահատական կտակ Թուրքիայի վարչապետի հայտարարությանը, թե քրդերը, ինչպես ժամանակին հայկական, այսպես ասած ավազակախմբերը համագործակցում են ռուսների հետ եւ դրանով հիմնավորում քրդերի դեմ իրական իրականացվող գործողությունները Նալբանդյանը պատասխանել է։ Պաշտոնական Անկարան հրապարակայնորեն հայտարարում է, որ փաստորեն հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանությունը միտումնավոր եւ ծրագրված է եղել պատճառաբանությամբ, որ հայերը համագործակցում էին ռուսների հետ եւ այսօր նույն անման սպառնալիք է ուղղվում քրդերի հասցեին։ Միջազգային հանրության համար սա լրջագույն ահազանգ է, թե ինչ կարող է կատարվել նաև քրդերի նկատմամբ ասել է Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետության արտգործնախարարը։ Նրա խոսքով մարդկության դեմ հանցագործությունների պատմությունն ունի բազմաթիվ ընդհանրություններ։ Դրանցից մեկը Զոհին Վարկաբեկելն է, որպես դավաճան եւ անարժան պիտակավորելը։ Նրանց նկատմամբ հալածանքները, սպանությունները դահիշների հիվանդ երևակայության մեջ արդարացված են, նշել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մարզասերների համար Կայացել են Aeroflot Open-ի երկրորդ տուրի հանդիպումները։ Փառատոնի գլխավոր ամրցաշարում հանդես եկող Տիգրան Պետրոսյանը հաղթել է գրոսմայստեր Ալեքսանդր Մոյսեենկոին եւ 4 այլ շախմատիստների հետ միասին գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Երկրորդ տուրը հաջող էր նաեւ պատանի միջազգային վարպետ Հայկ Մարտիրոսյանի համար։ Հայ շախմատիստը Սև խաղակարերով ոչ ոքի խաղաց մրցաշարում ամենաբարձր գործակից ունեցող հանրահայտ գրոսմայստեր Բորիս Գելֆանդի հետ։ Բ մրցաշարում հանդես եկող Դավիթ Գևորքյանը տոնեց երկրորդ հաղթանակը։ Չինաստանի Հուանցյան քաղաքում ավարտվել է համաշխարհային մտավոր խաղերի շրջանակում անցկացվող Բասկյան շախմատի մրցաշարը, որտեղ մասնակիցները միմյանց դեմ մրցում էին միաժամանակ երկու գույնի խաղաքարերով։ Տղամարդկանց մրցաշարում Գաբրիել Սարգսյանը գրավեց 11-րդ, իսկ Սերգեյ Մովսիսյանը 14-րդ հորիզոնականը։ Մրցաշարում հաղթեց Դին Լիժենը, ով 10 հնարավորից վաստակեց 7 միավոր։ Երկրորդ հորիզոնականը բաժին հասավ Դավիթ Դավիթ Նավարային, իսկ Ռուսլան Պոնոմարյովը եզրափակեց լավագույն երյակը։ Կանանց մրցաշարում Լիլիթ Մկրչյանը վերջին դուրում պարտվեց Նանա Զագնիձեին եւ գրավեց 5-րդ հորիզոնականը։ Մրցաշարի հաղթող դարձավ Ալեքսանդրա Կոստինյուկը։ Նանա Զագնիձեին բաժին հասավ Արծաթե Պարքևը, իսկ Վալենտինա Գունյան եզրափակեց լավագույն երյակը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանձնեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 7-ից 11, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։